te hoog en te wyd en te diep vir ons is om te verstaan al ons omvou. Here, toe ons ons tande geborsel het, gaan stort het aangetrek het, begin het met ons dag. Here, was dit nog steeds daar? Here, toe ons besluit het om hiernatoe te kom, hier ingestap het, vriende gesien het, gelag het, gesels het, saam Bybel gelees het, was u liefde nog steeds om ons. Here, dankie dat ons die voorreg kan hê om om vou te word heeltyd in alle ewigheid deur die ongelooflike groot God se liefde. Here, dankie dat u hier is. Dankie dat ons hier is. Here mag ons nou net bewus wees van hierdie liefde en Here wat hierdie liefde vir ons wil van bewus maak vanaand. Dankie Here daarvoor. Amen. Dis welkom om te sit. Julle het seker gewonder wanneer hierdie dag gaan aanbreek. Ons is vanaand klaar met die goue draad. Ehm um, maar ook nie. En daaroor gaan ons 'n bietjie later gesels. Ons het gepraat nou al 'n hele kwartaal oor oor 'n goue draad, oor oor iets wat deur die hele Bybel loop. Dat die Bybel nie net 'n klomp verskillende boeke is wat mense bymekaar gegooi het en gesê het, Jesus, dit lyk nou nogal oulik. Kom ons lees dit elke dag nie. Nee, glad nie. Die Bybel het 'n goue draad wat reg deurloop. En ons het begin by die Pentateeg wat wys vir ons dat dat God beloftes maak wat hy hou. En ons het aangegaan deur die geskiedenisboeke wat wys dat dat God reis saam met sy mense, dat hulle nie los nie. Toe het ons by die wysheidsliteratuur gekom wat wys dat dat God vir ons lei in wysheid hoe om te leef. En ons was by die profete waar God die waarheid gepraat het met sy volk toe hulle die nodigste gehad het. En die verlede week het ons gehoor van God se goeie nuus. God wat sy seun aarde toe gestuur het. En vandag gaan ons nou aan met daai goue draad en ons gaan sien dat die goue draad nooit 'n knoop maak nie, maar dat hy aan eintlik aanhou weef omdat dit nie 'n goue draad is wat deur mense gewewe word wat eindig en doodgaan nie, maar deur 'n lewendige God wat heeltyd aanhou. So vandag gaan ons praat oor Paulus se briewe. Nou ek weet nie of julle weet nie, maar Paulus het about 'n derde van jou Nuwe Testament geskryf. Ehm um, so so dis nog baie. So dit is nou as die van julle wat nie so great was met breuke nie soos ek, ehm um, 'n derde is nou so bietjie minder as die helfte, maar so bietjie meer as 'n kwart dis nogal baie. OK, van 'n van 'n hele deel van die Bybel. So 'n derde van die Bybel was Paulus. So obviously, ehm um, sê dit vir ons Paulus was 'n redelike belangrike ouetjie. Ehm um, ons moet dalk so 'n bietjie aandag gee aan hom. So so dis wat ons nou vandag gaan doen. Ons gaan 'n bietjie kyk wat het God gedoen deur Paulus? Hoekom feature hy 'n hele derde in die Nuwe Testament? En ons gaan ook kyk hoe God deur Paulus deur ander mense gewerk het en éventueel deur 'n hele nuwe kerk. So kom ons kyk bietjie na Paulus se storie. Ehm um, ons ontmoet vir Paulus op 'n nete great plek ehm um, in Handelinge nie. Ehm um, ons ontmoet hom by Stefanus se teregstelling. Ooh, okay, nee, hy het nie net pak gekry nie, hy's gestenig. Ehm um, so dit beteken klippe gevat, gegooi. Hy het dit nie gemaak nie, ongelukkig. Ehm um, maar dis wat hulle op daai stadium gedoen het met Christene. OK? Dis nou net na Jesus se hemelvaart die eh, die volgelinge wat oorgebly het is nou besig om te vertel vir almal van die evangelie en hierdie goeie nuus en dit is so great en die mense het nie almal daarvan gehou nie. En hens kom ons by Stefanus se steniging. Nou ons moet vir Paulus daar en Paulus is die ouetjie, hy kom daar in en hy gooi homself tussen die stene en Stefanus en hy sê julle kan dit nie doen nie. Stefanus is so great ou. Nee. Nee, ongelukkig nie. Ehm um, rewind. Paulus het langs die kant gestaan. Ehm um, en ons lees in in hoofstuk 8 vers 1 dat Saulus, dis Paulus se ander naam, ehm um, het Stefanus se moord goedgekeur. OK, so so die ou wat 'n derde van jou Nuwe Testament geskryf het, het nie braaf 'n uh, 'n ander great ou, regtig great Stefanus was awesome wat mense vertel het van Jesus gaan red nie. Hy het gekyk hoe hulle hom doodgooi met klippe en hy het gesê dis reg so. Gaan. Okay. So ons ontmoet nou nie vir Paulus op so 'n great plek nie. Ehm um, ook nie 'n goeie first impression nie. Die wat al gehoor het first impressions is belangrik. Saulus het nou nie so goeie ene gemaak nie. Ehm um, Saulus was 'n ouetjie wat nogal 'n passie gehad het vir vir hierdie teregstelling van hierdie Christene. Ehm um, so so en hy was besig om die kerk te probeer uitroei. Hy het nou nie gehou van hierdie kerkies wat oral opspring nie. Dit het nou nie vir hom gewerk nie. So Hm, klink nou nie na die beste kandidaat vir 'n sendeling van die evangelie nie. OK. So ons ontmoet vir Paulus, eintlik Saulus. Hy het twee name, ek gaan dit nou verduidelik. Hy's 'n Jood. Ehm um, en dis ook dis ook waar die een naam vandaan kom, Saulus. Jy onthou vir koning Saul, die Jode se eerste koning. Toe was hulle nog die Israeliete. So dis waar Saulus vandaan kom. So dis sy Joodse naam. Hy noem homself 'n Fariseer en as jy net so bietjie kan kan onthou in Jesus se stories het die Fariseërs en Jesus ook nie altyd so lekker oor die weg gekom nie. Hy was 'n Fariseer, ehm um, en hy het ook onder een van die beste rabbies van daai tyd, sy naam was Gamaliel, het hy studeer. En dit beteken maar net Saulus het die Ou Testament deur en deur geken. Jy kon vir hom enigiets vra, hy kon dit vir jou quote, hy kon vir jou sê presies wat het gebeur met Jeremia of Saul of wie ook al in die Ou Testament. Hy het geweet en hy kon ewen dit nog vir jou bietjie interpreteer. Hy kon nog vir jou preek ook daaroor gee. So Saulus was nogal eintlik nogal godsdienstig. Hy was eintlik nogal erg oor God, maar maar hy het gevoel dat hierdie Christene is besig met kettery. Nou, wat kettery is, is eintlik maar net dat hy het gevoel dat wat die Christene besig is om te verkondig, is eintlik besig om God se naam sleg te maak. So hy het nie gehou van wat hulle doen nie, want hy het nie daarvan gehou as mense God se naam sleg gemaak het nie, want God was vir hom belangrik. En daarom het hy soveel as moontlik Christene is wat hy kon kry bymekaar gesleep, hulle in tronke gegooi, hulle tereggestel soos Stefanus, want volgens hom het die goue draad gestop. Volgens hom moes die goue draad nog aangaan. Hy het nie geglo dat die goue draad aangegaan het in die goeie nuus van Jesus Christus nie. Nou hierdie vervolging van die Christene, hierdie passie van Saulus is dan nou ook waar ons hom kry. Ehm um, wanneer hy op pad is na Damaskus toe. Nou julle ken dalk die storie. Ehm um, hy het nog al 'n redelike radikale ding beleef daarso. So kom ons lees dit saam daarso in Handelinge 9 vers 1 tot 6. Julle kan op julle fone volg. Um, ek hoop die event is live. Andersins kan julle harde kopie gooi soos ek. Dis nou net voor daai omtrent die derde wat hy geskryf het. Handelinge is bietjie vorentoe net na die evangelies. Johannes is voor dit, Romeine is na dit. So as jy een van hulle gevind het, is jy al naby. Handelinge 9. OK. As jy Handelinge 9 gekry het, is jy op presies die regte plek. Ons gaan lees van vers 1 af. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. So Paulus het hy was regtig besig met 'n godsdienstige ding het hy gevoel. Hy het gegaan na die hoofpriesters, belangrike mense in die kerk. Hy het gesê gee vir my 'n brief laat ek vir die mense kan gaan sê waarmee ek besig is. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, man sowel as vrouens, hy het nie omgegee nie, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" "Wie is U, Here?" vra hy toe. "Ek is Jesus," antwoord hy. "Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen." Nou ons gaan nou net tot daar lees vanaand. Nou ons weet na dit na hierdie ontmoeting met die lewende opgestane Here. Die Here wat wat Saulus nie gedink het dit eh, was regtig nie. Na hierdie ontmoeting het hy 'n totale omwenteling gehad. Skielik het het sy passie, sy bloeddorstigheid om agter die Christene aan te hardloop en hulle uit te roei, het skielik omgeskakel. Hy het nie minder passie gehad nie, maar het skielik 'n ander passie gehad. Sy passie het verander in 'n passie vir die evangelie. Want hoe kan hy nou nie meer glo nie? Hier het Jesus reg voor hom gestaan. Jesus wat lewe, Jesus wat regtig opgestaan het. Nou as ons kyk na Saulus se agtergrond en daar waar ons nou die first impression gekry het by Stefanus se steniging, dan dan klink Saulus maar na Nina noodwendig die beste kandidaat nie en 'n bietjie van 'n onwaarskynlike kandidaat om om iemand te wees in wie Jesus voor sy pad gaan staan en vir hom sê ek gaan jou gebruik. Maar die rede dat dat Jesus dit doen, is eintlik baie eenvoudig. En dit is dat dat God, hierdie lewende God, kies om mense te gebruik. Jy het gehoor ek sê spesifiek nie kies om goeie mense te gebruik nie. Nie kies om heilige mense te gebruik nie. Nie kies om perfekte mense te gebruik nie. Ek weet nie of daar eers so iets is nie. God kies om mense te gebruik. Enige mense en God het al lankal vir Saulus begin vorm en regmaak vir die spesifieke werk wat hy moes doen en hy het nogal 'n groot job gehad. So meeste van Jesus se volgelinge ehm um, dis nou so Stefanus en Petrus en al daai manne wat nou daar was met die Pinksterfees. Meeste van hulle was Jode. Paulus was ook 'n Jood, maar hulle was Jode gewees wat wat gebly het in Judea of Samaria. Ehm um, nou as jy nou kan bietjie terugdink aan die konings, ehm um, koning Saul en koning Dawid, hulle was mos nou koning oor Israel gewees en toe later toe breek die twee mos op. Nou dit is nou die die Juda en Samaria. So dis die ou Israel. So hulle was eintlik nog in hulle safe space. Hulle was in hulle in hulle Joodse area. Ehm um, en dis waar hulle groot geword het. Hulle het hulle het hulle was Joods, hulle het um, sinagoge toe gegaan, hulle het rondom Jode groot geword, hulle het Aramees gepraat, hulle het met ander mense gepraat, hulle familie was Aramees. Ehm um, so hulle was almal very much Jode. Nou alhoewel Saulus nou ook 'n Jood was, dis nou waar Saulus vandaan kom uit 'n baie Joodse naam. Is hy gebore in Tarsus. Nou Tarsus was 'n baie Griekse stad die hele stad het half 'n Griekse vibe gehad, Griekse kultuur gehad en en Saulus het ewen 'n Griekse naam gehad. Dis waar Paulus vandaan kom. En die die rede hoekom ons Paulus beter ken as Saulus is omdat Paulus baie meer uitgehang het saam met nie Jode op die ou end en dit is hoe die kerk so gegroei het. As ons gaan lees in Paulus se briewe, is daar baie min van hulle wat hy skryf vir mense wat Jode was en toe Christene geword het. So Paulus moes ook Paulus wees om te kan praat met mense. Julle sal baie keer die woord heidene hoor. Dit klink verskriklik. Ehm um, al wat dit beteken is dat hulle nie Jode of Christene was van geboorte nie. So dit is mense wat van die Griekse godsdienste en allerlei ander godsdienste afgekom het en Christene geraak het. So as Paulus ook net 'n Jood was in die Joodse gemeenskap en Aramees gepraat het, sou hy nie noodwendig kon kommunikeer wat hy moes kommunikeer nie. Hy kon toe die evangelie vat en dit in 'n pakkie sit wat hulle verstaan. Soos wat julle dit beter verstaan as julle pelle met julle praat, as 'n oom of 'n tannie of ekke. Dis hoe dit werk. OK, so Paulus het beter verstaan wat daai mense se leefwêreld, hoe dit lyk as wat die ander volgelinge verstaan het want hulle was Jode. Nog iets wat vir Paulus nogal spesiaal gemaak het is hy was 'n Romeinse burger. Nou dit klink nie na veel nie. Ehm um, maar die Romeine was in beheer gewees van die hele setup in Paulus se tyd. Uh daar's twee goeders wat dit nogal awesome maak. As jy 'n Romeinse burger was, dan kon jy al die Romeinse paaye gebruik. Die Romeine het nogal crazy paaye gebou. Hulle het soos die N1 oral gehad. Ehm um, so as jy 'n Romeinse burger was, dan kon jy oral op die Romeinse N1 beweeg. Veilig. Niemand sal jou aanval nie. Die soldate gaan jou beskerm want jy's 'n Romeinse burger. So wat kon Paulus doen? Hy kon oral travel en vir almal vertel van Jesus en niemand het hom gekeer nie. En die Jode kon nie dit doen nie, want hulle was nie Romeinse burgers nie. Die ander ding was dat Paulus ook sekere wette gehad het wat hom beskerm het. So sekere strawwe mag hulle nie gedoen het met Romeinse burgers nie. Die ehm um, twee van hulle is gesel en kruisiging. Julle onthoue eh, 'n storie van van iemand wat gegesel en gekruisig is. Jesus. Jesus kon daai strawwe kry omdat hy nie 'n Romeinse burger was nie. Hy was 'n Jood wat gewoon het in Judea. So met Galilea. Maar met ander woorde, hy kon so gestraf word. Paulus kon nie so gestraf word nie. So Paulus het redelik gemaklik kon hy redelik die storieetjie aan die gang kry. So Paulus was op 'n spesiale manier geshape deur sy storie, sy agtergrond wie hy is, hoe hy praat, wat hy verstaan het van die wêreld om die kerk te kon verder vat. Hy kon doen wat ander volgelinge van Jesus net eenvoudig nie kon doen nie. Hulle was beperk. So hy was 'n Griekse Jood, 'n Romeinse burger, En hy kon vir mense wat nie eers geweet het daar's 'n ander storie nie, wat nie eers geweet het van die Pentateeg en die geskiedenisboeke en die wysheidsliteratuur en die profete, hy, hulle het nie eers geweet van dit nie, maar hy kon na hulle toe gaan en sê ek wil vir julle 'n storie vertel. Daai storie het daar begin, maar die eintlike highlight is hierdie. En dan het hy vir hulle die goeie nuus vertel van Jesus en wat Jesus vir hulle aan die kruis gedoen het en dat die goue draad nie gestop het by die profete nie. Maar dat die goue draad aanhou loop het deur die kruis en deur die kruis tot elke persoon se lewe wat deur die kruis aangeraak is. En dis ook hulle. Al is hulle heidene, al was hulle nie Jode, die kruis was ook vir hulle. Paulus het vir baie van hierdie mense toe gehelp en hy het vir hulle gehelp om geloofsgemeenskappe te maak soos ons wat nou hier bymekaar is. Hy het hulle gemeentes gestig en baie keer het hy briewe dan vir hulle geskryf om hulle bietjie te help. Nou daaroor is al sy trippies. Dit is in verskillende ehm um, kleure. Hy het 'n hele paar hy drie keer in sy lewe nogal baie ver gereis. Maar ek wil eintlik hê julle moet daai gekleurde lyne tussen die dorpe sien as daai goue draad wat hardloop. Want God het hom gebruik om by daai mense uit te kom sodat daai goue draad ook deur hulle lewens kan loop. Sodat God se liefde ook 'n werklikheid raak in hulle lewe. Want dis vir hulle ook. Die kruis was vir hulle ook. Die kruis was nie net vir die Jode vir die eerste die mense wat deel gehad het aan daai eerste deel van die storie nie. Die kruis maak daai eerste deel van die storie, ons almal se storie. God gebruik dan vir Paulus om verder en verder sy liefde te wys oor die wêreld en die goeie nuus te kan deel. Paulus se briewe wys vir ons dat dat dit eintlik maar net die begin van 'n van 'n beweging is. As jy dit daar sien, dis maar net 'n klein stukkie van die wêreld. Ehm um, jy sal sien Italië is hierso aan julle linkerkant en hier onder is Egipte. Dis letterlik so 'n klein stukkie. Die wêreld is baie groter as dit. En ons weet dat hierdie beweging wat Paulus begin het, eintlik wat God deur Paulus begin het, al baie verder gegaan het. En dat dit die rede is dat ons hier sit vanaand. Die kerk is 'n groep mense wat so bymekaar kom. 'n Groep mense wat elkeen glo in die evangelie. Ons elkeen soos ons hier sit, het ons eie storie. Ons het nie net die gedeelde storie van die Bybel nie. Ons het ons eie geskiedenis. Ons is op verskillende plekke gebore. Ons het verskillende dinge al gedoen in ons lewe. En party van ons, eintlik meeste van ons het al goed in ons verlede wat eintlik eerder wil vergeet. amper soos Paulus se ontmoeting met Stefanus. Kan jy net imagine hoe moes hy gevoel het nadat hy Jesus ontmoet het en hy daai moord goedgekeur het? Not great. Maar in Paulus se lewe juis omdat God vir Paulus gebruik, hierdie onwaarskynlike sendeling wys God vir ons dat God ons ook kan gebruik. Dat daai ding in jou verlede waar jy skaam is of wat jou nie 'n goeie kandidaat maak nie. God is groter as dit. Dit gaan nie vir God terughou nie. En dan wys Paulus se storie en hierdie beweging wat begin het deur Paulus dat hierdie goue draad vandag nog loop. Dat hy nie stop in die Bybel nie dat God se storie vandag nog aangaan en dat ons deel is van God se storie. God weef nog sy goue draad deur elkeen van ons. Elkeen van ons leef 'n lewe. Elkeen van ons skryf 'n storie. En as ons besig is om God se storie saam met hom te skryf, dan wys ons vir mense hierdie goue draad. Ons wys vir mense die goeie nuus. Ons wys vir mense hoe lyk liefde en genade en die goue draad kan dan deur hulle storie ook loop. Paulus kom vertel vir ons amazing news. Hy het dit opgesom in 1 Korintiërs 15. En dit is sy mini geloofsbelydenis en ek wil dit graag vir ons lees. Veral as jy vanaand 'n ding het wat jy dink jou bietjie 'n unworthy kandidaat maak om 'n sendeling te wees al is dit net in jou skool om vir mense te wys hoe God se liefde lyk. Luister hier. Paulus skryf dit. Paulus wat moord goedgekeur het en mense met 'n passie gehaat het. Hy skryf hierdie. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gefestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot verloof, geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek wat ek het ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf. Volgens die skrifte, hy is begrawe en op die 3de dag opgewek. Volgens die skrifte, Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers te gelyk, aan wie sommige al dood is, maar die meeste nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan die apostels, heel laaste het hy ook aan my, ontydige geborene verskyn. Dis nou op die pad Damaskus toe. Ek is immers die geringste van die apostels en nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Maar eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig en dit is wat julle geglo het ons is wie Christus ons maak. Paulus se storie kom wys dit vir ons. Ons word deur Jesus se genade gered en nie deur ons eie dade nie. Dank die Here. So ek wil vra mag ons aan hierdie waarheid vashou van wie ons is in Christus. Mag ons altyd onthou dat God nog besig is om hierdie goue draad te weef in ons lewens en die mense wat ons aanraak se lewens dat ons die evangelie kan wees vir iemand anders. Mag ons altyd onthou dat die genade van God ook by ons is, soos wat dit by Paulus was. Kom ons bid saam. Here u genade is soos u liefde. Here te groot vir ons om te verstaan. Maar Here u gee dit vir ons. Here u gee dit sonder dat ons dit verdien. Want Here, sjoe, as ons moet nog gedink oor ons verlede en ag Here, dalk sommer selfs iets wat ons vandag gedoen het, wie is ons? Wie is ons om iets te kan beteken? Maar Here, dan kom U en sê ons is nie dit nie. Ons is nie ons dade nie, ons is nie ons verlede nie. Ons is nie al ons foute nie. Ons is wie U sê ons is. Ons is wie Jesus Christus se kruis sê ons is. Here, ons is mense wat in U genade leef. Mense wat elke dag nog verander word goue draad te wys vir ander mense om u liefde en evangelie en goeie nuus met ander te kan deel deur hoe ons leef. Here mag ons aan dit vashou. Mag ons ophou vashou aan aan al ons foute en aan ons slegte goed en alles wat die wêreld vir ons sê is sleg aan ons en Here mag ons net vashou.